Selam alejkum. Velikom selam, poziv dolazi iz... Iz Sarajeva. Bujrom Sarajevo. E, htjela bi samo da vas pitam, ovaj haf koji ovaj prije jacije namaza, kaže koji ne klanjaju jaciju i sabah, da im treba kuće zapaviti. Ja sam od jednog vrlo učenog oca koji je rahmetija, nikada u knjigama njegovim nisam našla to da se može neko plašiti i da im se kuće zapale kod nekledja. Da vas... Ja mislim da? da to <laughs> da je to stvar svakoga čovjeka i da će samo pred Allahom odgovarati. Odlično, to je vaše pitanje. Yes. Allah da vas nagradi na javljanju. Selam alaikum. Da vidimo šta kažu kuransko-hadijski tekstovi. Da li postoji vjerodostojna predaja koja se bilježi sunetom hadisom i praksom poslanika Muhammed Ali Selam u vjerodostojnim zbirkama, odnosno vjerodostojnim predajama u pogledu nedolaska ljudi na sabah, odnosno jaciju i da li postoji znači navod, odnosno kalut poslanika sallallahu alaihi ve sellem da mu dođe znači da ostavi da ostavi čovjeka koji će klanjati kao imam ljudima, a da ode onima koji ne dolaze u džemat, na muškarce se misli, pa da im zapali kuće. Evo, pitanje, znači, namaz je ono što je stroga dužnost svakog muslimana i muslimanke, obavljanje namaza u džematu je od sunneta poslanika Alehi Sretu Selam i ono što Alehi Sretu Selam naređuje. Znači da punodoban muškarac je obavezan odazvati se na jezan i klanjati u, u džematu jacija namaz i sabah namaz su od namaza koji često budu poteškoća licemjerima i da je bila praksa prvih generacija da su smatrali onoga koji izostavlja sabah i ne odaziva se na taj namaz upravo da nosi sa sobom svojstva licemjera. Zato je obaveza, znači iskrenih robova, da se odazivaju na poziv muedzina na svaki vakat kako bi klanjali u džematu a ono što je vjerodostojno hadisu poslanika selam jeste da je zabilježeno da je lesetu selam nekad razmišljao da nekoga drugog da se prouči i kamet i da neko drugi predvodi džemat da ode od, od, od onih koji je tehalafu na džema'a koji ostavljaju džemat pa da im kuće zapali to je bila prijetnja i upozorenje svim onima koji ne dolaze u džemat tako da su prve generacije strogo držale do džemata i odazivale se na, na, na namaz znamo hadise Muhammeda alaihi sallam kada mi je došao slijepac i pitao ga da li ima ispirku da ostane da ne ide u džemat pa je alaihi sallam nakon što mu rekao da može onda ga pozvao pitao da li čuje ezan kada je rekao da čuje onda je rekao da zovi se Znači da obaveza džemata je tako bitna u islamu, jer tako poznajemo one koji vjeruju. Za razliku od onih koji nisu muslimani. Onaj koji nije musliman, on je između njega i... Ali onaj ko obznane islam i živi u zajednici muslimana, znači svojim dijelima, a namaz je jedan osnovi dijela koji dokazuje da li je neko dosljedan sljedbenik islama ili u stvari je islam prihvatio kao nešto što, što nije ozbiljno pri... Znači musliman pravi iskren mora biti od onih koji se odaziva safu i klanja namazu džematu.